E, şu üçüncüyü bitirelim. Ha, şey evet. ikinciyi bitirelim. Ve caa fi selam. Subulus selam biliyorsunuz İmam Es-Sanani rahimahullah Yemenli bir alim ve müreccih bir alimdir. E, müştehitlerden sayılır. E, daha önceden Zeydiye mezhebine mensuptu. Sonra Allah Celle Celaluhu ona hakkı göstererek Zeydiye mezhebini bırakıp Ehli Sünnet ve Cemaat'in mezhebine mezhep olarak kendine kabul etti ve müreccihtir. Ve burada İmam İbn Hacer el-Eskalani'nin yazmış olduğu Buluğ el-Maram'ın şerhini yaptı. Bunun bu şerhe de Subulü Selam, ey selamın yolları diye ismini verdi. Kale Şafi'u inne kelamel Arab yaktadi enel cenabe tutlak bil hakika alel cima. Yani Arapların lügatına göre diyor veyahut da e, Arapların lügatında anlaşıl, anlaşılmasına göre diyor. Burada diyor cima aslında her iki çiftin birbirleriyle cinsi münasebet yapmaları demektir diyor. Ve illem yekun fihi inzal. Hatta e, meni inmezse bile. Ey bir erkek hanımıyla cinsi münasebet yaptığı zaman menisi gelmezse bile üzerinde e, ey yıkanmak üzerinde vaciptir. فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب an fulane eyş filan kişi filan kişiden cünüp oldu denildiği zaman demek isteniliyor ki filan erkek filan kadınla ne yaptı? Cima yaptı. Ve zina, zinada rejim yapılabilmesi için erkeğin veyahut da kadının menisi gelmesi şart değildir. Veyahut da erkeğin bütün zekeri kadının fercine girmesi de şart değildir haşefe fercin içine girdiyse, meni de gelmezse, şahitler de gerçekten bunu ispat ediyorlarsa o zaman şer'i kanunlara göre bu kişi recm edilmesi gerekiyor eğer evli ise. Her ikisi evli, her ikisi de evli ise şahitlerin şehadetinden dolayı sabit olduysa her ikisi de recm edilir. Yok birisi bekar, birisi evli ise evli olan recm edilir, bekar olan 90 e, kırbaç e, veyahut da 90 kırbaçtan sonra ne yapılır? Sürgün edilir. Artık kadının vereceği karara bağlı. İşte demek ki zina yine bu haşefenin kadının fercine girmesiyle yeterlidir. İster meni gelsin ister gelmesin, o kişi ne yapılır? Evliyse recmedilir, bekarsa e, e, e, tazir yapılır. <clears throat> وَلَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّ الزَّانِي الَّذ۪ي يَجِبُ بِهِ الْجَلْدُ هُوَ الْجِمَاعِ Diyor ki burada alimler arasında bu konuda ihtilaf yoktur. Hangi konuda? Ey iki zani, iki zani yani kadın ve erkek veyahut da bir erkek ile bir erkek. Maazallah biliyorsunuz bazı ülkelerde bazı erkekler birbirlerini kullanıyorlar kadınlar gibi geçmiş. Lut kavminin döneminde olduğu gibi. Eşcinsel. He. Dolayısıyla yani bir erkek bir erkekle aynı hanımla kadınla yaptığı gibi yaparsa aynı şekli gerektiriyor. Ve e, İslam şeriatının kanunlarına göre <clears throat> bir erkek bir erkekle zina yaptığı görüldüğü zaman burada alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler diyorlar ki tövbesi kabul edilir. Bazı alimler diyorlar ki tövbesi kabul edilmez. Ve bazı alimler diyorlar ki normal olarak racmedilir. Bazı alimler diyorlar ki kafası kesilir ve çeşit çeşit tazirler, çeşit, çeşit görüşler veriliyor. El mühim mesele o değil yani. Nasıl tazir verildi ve nasıl ceza verildi değildi. Burada önemli olan şu. Ey o erkek zekerini ister erkekte ister kanına, kadının fercine ister erkeğin dübürüne girdirirse o zaman o kişi ne yapılır? O kişiyi gusül gerek e, üzerinde gusül vaciptir, farzdır. <clears throat> Ve bazı kadınlar bu konuda bu mesele de çok önemli. Bazı erkekler maazallah bazı erkekler hanımlarına dübürlerinden yaklaşıyorlar. Ve bu konuyla ilgili çok sorular geliyor burada büyük alimlere. Yani bazı kadınlar büyük alimlere telefon ederek veyahut da bizzat mahkemeye giderek diyorlar ki ben 3 sene 4 sene evliyim. Şu ana kadar daha benim beyim diyor bana önden yaklaşmadı, hep bana arkadan yaklaşıyor. Ve bu biliyorsun Allah katında en büyük günahtır. Erkeklerin hanımların arkasından yani dübüründen cima yapmaları kimin mezhebinde mevcuttur? Rafizi Şiilerin mezheplerinde mevcuttur. Şu İthne Aşeriye dediği bilinen bilinen fırka var ya şu İthne Aşeriye ey 12 imama bağlı olanlar ve kendilerinin İmam Cafer As-Sadık'ın mezhebine bağlı olduklarını söylüyorlar. Tabi İmam Cafer onlardan beridir. Kendilerini, kendileri kendilerini ona mensup ediyorlar. Rafizi Şiilere göre bir erk bir kadın hanımı hayızlı iken bir erkek hanımına arkadan dübüründen yaklaşmasında bir sakınca görmüyorlar. Ve bu bizzat Hümeyni'nin kitabında Elvesile diye bir kitap var. Bir de İslam'da hükümet diye bir kitabı var. İslam'da hükümet Türkiye'de tercüme edildi ancak bu cümleler tercüme edilmedi. Çünkü ben Türkçesini de okudum, Arapçasını da. Maalesef şiddet. Bu rafizi Şiiler ehli sünnet ve cemaatın bulundukları yerlerde kitaplarını tercüme ederken ehli sünnetle çelişen görüşleri veyahut da cümleleri veyahut da inanç, e, iştihatları tercüme etmiyorlar. Biliyorlar ki Ehli sünnet ve cemaat bu konuda mezheplerinde şuurludurlar bu tür şeyler zikredildiği zaman anlayacaklar ki bu insanların sapık olduklarını. Çünkü kendilerinin beşinci mezhep olduklarını iddia ediyorlar. Ve sahih sünnet ile, Kur'an ile erkeğin ar hanımının arkasından yaklaşmasına yaklaşmasını ne yapıyor sakınıyor. Ve aleyhisselam diyor ki sahih bir hadiste İbn-i Mace'de rivayet ediyor. Sünen-i Tirmizi'de diyor ki mel'unun men eten nisa min edbariya diyor ki kadınların arkasına arkasından cima yapan erkekleri Allah lanet etsin diyor. <clears throat> evet. O zaman bir erkek her ne kadar hanımı ise, her ne kadar onun hali, helali ise, nikahı varsa da ancak önünden gelebilir. En fercinden yaklaşabilir. Arkası onun hanımı olmasına rağmen kadının arkası erkeğe kesinlikle haramdır. Ve o fiili, o cinsi münasebeti yapan kişi Allah katında mel'ündür. Ey Allah'ın rahmetinden kovulmuştur veyahut da kovulacaktır tövbe edinceye kadar. Tövbe ederse ey tövbe edip bir daha bu cinsi veyahut da bu fiili yapmasa o zaman Allah Celle Celaluhu inşallah bu tövbesini kabul eder. Ancak tövbe etmeden ölürse Allah Celle Celaluhu katında en şiddetli azapla karşı karşıya gelecek. <clears throat> Tayyip. Böylece burada ikinci usul bitiyor. Üçüncü usule geliyoruz. Hâdâ vallahu alem ve sallallahu sellem ve barik aleyhine Muhammed ve alâ ve sahbihi sellem ecma'in. Subhanakallâhu ve bihamdike şerre la ilahe illen. Estağfiruka ve etûbü ileyh. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam.